Եթերում ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բարեկամներ, մեր հյուրը պատմական գիտությունների տեխնացու Հրանուշ Խրատյանն է։ Թեման ԽՍՀՄ եւ հայոց ցեղասպանությունը։ Տիկին Խարատյան 2015 թվականին խոսել ենք դեռ պիտի խոսենք հայոց ցեղասպանության հաուրամյակի մասին։ Նշում ենք, որ միջև օրս կան պետություններ, որոնք չեն ճանաչել, չեն դատապարտել, դրանով իսկ նպաստում են, որ նոր ցեղասպանություններ տեղի ունենան։ Իսկ ինչ դեր է ունեցել ԽՍՀՄ այդ գործում, չէ՞ որ անտարբերությունը լռելը նույնպես մասնակցություն է։ Ինչու միջև 1965 թվականը ԽՍՀՄ-ում արգելված էր ցեղասպանությունը ցեղասպանության թեման եւ ինչ հարաբերություններ կային հանրապետական Թուրքիայի եւ ԽՍՀՄ-ի միջեւ։ Գուցե պարտավորություններ կային, որոնք ստիպում էին նրան լռել։ Ձեր հարցադրմանում շատ կարեւոր կետ կա։ Բանն այն է, որ ԽՍՀՄ ոչ թե պարզապես լռում էր ինչպես որևէ երրորդ կողմի երկիր, այլ Խորթային Հայաստանը ԽՍՀՄ կազմի մեջ գտնող երկիր էր եւ ԽՍՀՄ դեր Խորթային Ռուսաստանը ավելի ուշ Խորթային Հայաստանը, իսկ հետո ԽՍՀՄ որպես այդ երկուսի իրավահաջորդ ուղղակիորեն ներգրավված էր, եթե ցեղասպանական շրջանի գործողություններում լինեին այդ գործողությունները ագրեսիվ, լինեին այդ գործողությունները պայմանագրային, լինեին դրանից բխող հետևանքներ։ Այլ կերպ ասած, ԽՍՀՄ լռությունը ոչ թե պարզ լռություն էր, ինչ-ինչ նկատառումներով, այլև քաղաքական լռություն էր։ Այդ լռությունը արգելքի լռություն էր։ Եթե որևէ երկիր չէր խոսում ցեղասպանության մասին, կամ քաղաքական, կամ պատմության բերումով ուղղակի անուշադրության մատնելու, ապա ԽՍՀՄ լրությունը հարկադրած լրություն էր, որ ոչ ցեղասպանության մասին խոսվի, ոչ ցեղասպանության զոհերին էր թույլատրված խոսելը։ Սա բոլորովին փոխում է պատկերը։ Այսինքն եւ խոսելն էր արգելված եւ գրելը։ Գրելը առավել եւս արգելված էր եւ խոսելը նույնպես շատ զգալի ծավալով արգելված էր։ Հիմա արդեն օրինակ մեզ հայտնի է, որ 30-ական թվականների ստալինյան բռնությունները մեծ չափով եւ առաջին հերթին տարածվում էին հենց ցեղասպանությունից փրկված աստորեն ցեղասպանության զոհերի եւ դրանից կենթանի մնացածների վրա, այսինքն ստեղծվել էր միրավիճակ, որ երբեմն մարդիկ կգերադասեին զոհված լինել ցեղասպանության ժամանակ եւ փրկված չլինել եւ հետո չընկնել ԽՍՀՄ քաղաքական բռնությունների մսաղացի մեջ։ Այս իմաստով ԽՍՀՄ լռությունը լինելով հարկադրած լռություն քաղաքական ընտրություններ եւ իհարկե պայմանավորված էր դրան նախորդած եւ ընդհանցիկ որոշ իրողություններով, որոնցից ես տվյալ դեպքում առավել կարեւորը կհամարեի Պրագի Մոսկովյան պայմանագրի 18-րդ հոդվածը եւ Կարսի պայմանագրի 10-րդ հոդվածը, որոնք իրար կրկնող համարյա հոդվածներ են։ Ցավոք սրտի մենք այս պայմանագրերի ցոնաբար անդրադառնում ենք սահմանների հարցին։ Այս սահմանները այսպես գծվեցին Կարս Արդահանը տրվեց Թուրքիային, դա խորթային Ռուսաստանի մեղքն էր, անշուշտ այստեղ մեծ ծավալով այս խնդիրները կային, հայտնի Լենին Աթաթուրքի եղբայրացումը, ռուս բոլշևիկների կողմից զենքի պաշար տալը հենց Նախիջևանի տարածքում, որտեղից եւ սկս սկսվեց հետո հաջորդ հայ-թուրքական պատերազմը 1920 թվականի սեպտեմբերից հետո եւ այլն, բայց եթե խոսենք պայմանագրի այդ երկու կետերի մասին, ապա այնտեղ հստակ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ երկրները փոխադարձաբար պայմանավորվում են, որ թույլ չպիտի տան, որ լինի մյուս երկրի նկատմամբ անբարյացկան դրամադրություն ունեցող մարդկանց խումբ։ Սա շատ ուշագրավ երևույթ։ Նախ ինչ է նշանակում անբարյացկան դրամադրություն։ Ընդհանրապես պայմանագրերում նման կետ, նման դրույթ պիտի ներառվի։ Օրինակ զարմանալի ԵԿԲ-ն, բայց վերջին Ցյուրիխյան պրոտոկոլները, որ նախագիծը եղավ, ինչպես դες հայտնի Շվեյցարիայում, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև խոշոր երկրների կողմից նախաձեռնված եւ Ցյուրիխում արդեն ստորագրված, բայց այդպես էլ պարլամենտներում չրատիֆիկացված, դեղել կա այդպեսի կետ մի քիչ զեվափոխված, բայց կա, որ երկրները պարտավորվում են միմյանց հանդեպ բացասական տրամադրությունների բարձրախոսություն թույլ չտալ։ Սա շատ ուշագրավ կետ։ Պայմանագիրը իհարկե կարող է ցանկացած կետ պարունակել, որը չի հակասում հակասում միջազգային նորմերին։ Միջազգային նորմերը այդպես բան չեն հավի։ Բացասական տրամադրություն, այսինքն եթե դուք արդեն եղբայրանում եք, հաշտվում եք, խաղաղեք, տրամադրվում եք, կարող է որևէ այսպիսի բան լինել, ինչ որ մարդկանց մտքից բխում է, բայց մարդկանց մտքից բխում է սովորաբար հենց այն, ինչ իրենց համար հատուկ մասնավոր կարևորության խնդիր է։ Հնարավոր է նույնիսկ որ պայմանավորվող կողմերը այդ պահին կամ շատ կարևորություն չեն տվել այդ խնդրին, բայց միայն ժամանակ շատ հնարավոր է որ հենց շատ կարևորություն են տվել, հատկապես եթե նկա նկատի ունենանք, որ այս երկու կետերը թուրք պատվիրակության պնդմամբ են մտցվել եւ սրանց հետ կան կետեր, որոնք արգելում են Թուրքիայի հայ փախստականների վերադարձը հայրենիք։ Անկախ նրանից, որ երկրում են ապրում, պայմանավորված կողմերը կարող են նկատի ունենալ միայն իրենց երկրների տերույթը։ Չնայած ձեր հարցը շատ կարեւոր հարց է եւ ասեմ, որ 23 թվականի Լոզանի կոնֆերանսին արդեն անկախ որ երկրից էր, այսինքն թուրքեր ամեն կերպ ընդդիմացան, որ հայ փախստականները վեր վերադառնան եւ քանի որ Լոզանի կոնֆերանսին ԽՍՀՄ նույնպես մասնակցում էր Չիչերինը մասնակցում էր զարմանալիորեն Չիչերինի հենց իսկ գրագրությունից երևում է որ ԽՍՀՄ մասնավոր կերպով պաշտպանել է թուրքերի այն մերժումը որ ամեն գնով հայ փախստականները չվերադառնան Թուրքիա Չիչերինը մի երջանիկ հերագիրա ուղարկում իր տեղակալին ասում մեզ հաջողվեց մեր դաշնակիցների հետ թույլ չտալ հայ փախստականների վերադարձի խնդիրը եւ նույնիսկ միտեղ այնպես շա շատ երջանկացած ասում է, որ հայ բառը ընդհանրապես այս պայմանագրում չկա, Լոզանի կոնֆերանսում հայ բառը չկա։ հա, Ովքեր չպիտի վերադառնան, եթե հայ բառը չկա, փախստականները։ Ընդհանրապես փախստականները, բայց հայ բառը չկան նաև կարևոր էր նրա համար, որ այդ կոնֆերանսին եվրոպացիները, մասնավորապես բրիտանացիների բերանով, փորձում էին հայկական օջախ ստեղծել, այդ տապալվեց, ինչպես հայտնի է, բայց ուշագրավ է, որ ԽՍՀՄ մասնավոր կերպով ասում է, որ ընդհանրապես ընդունվել է ոչ մահմեդական փոքրամասնությունների վեր վերաբերալ որոշ իրավունքի նորմեր, ընդ որում մեզ հաջողվեց, սա շատ տարօրինակ ֆրազ է, մեզ հաջողվեց, որ ազգերի լիգան հատուկ մոնիտորինգի իրավունք չունենա, այսինքն չգա ստուգի ինչպես են կատարվում այդ իրավունքները։ Իմ կարծիքով սրանք արդեն հիանալի, ցավոք հիանալի նյութ են ցույց տալու, թե ԽՍՀՄ-ի տրամադրվածություն այս խնդիրներին որոնք էր, որ մեծ հաշվով հասկանալի էր, դա տրամաբանական շարունակությունն է ռուս-թուրքական դաշինքի։ Բոլոր դեպքերում այս երկու կետերը, Մոսկովի պայմանագրի 8-րդ եւ Կարսի պայմանագրի 10-րդ կետերը հետագայում հասկանալի դարձավ, թե ինչպես է կիրառվում։ Նախ Թուրքիայի դեմ բացական տրամադրություն չունենալ առաջին հերթին հենց նշանակում էր, որ թուրքական իշխանությունների վարած ագրեսիվ քաղաքականության առհասարակ հակահայկական քաղաքականության մասին մասնավորապես չպետք է խոսվի ԽՍՀՄ տարածքում։ Շատ հիդարքիր է, որ հայկական իրականությունը ըմբռնումով մտեցավ սրան։ Ես ինձ չասեմ միայն բոլշևիկները։ Հիմա արդեն եթե այս հայացքով նայում ենք 34 թվականից հետո հայ գրողների համագումարներին, գրողների միության նիստերին, հատկապես Խանջյանի սպանությունից հետո 36 թվին Բերիայի կողմից Հայաստանի կենտկոմի առաջին քարտուղար Խանջյանի սպանությունից հետո սկսված ստալինյան բռնությունների բառամթերքը, գիտեք, հիմա նորովի հասկանում ենք, թե ինչպես էր ձևավորվում այդ բառամթերքը։ Օրինակ Թոթովենցին մեղադրում էին Նայրի Զարյան եւ Հրաչյա Քոչարը իրենց ելույթներում բարձր ասում են եւ դա հրատարակված է թոթովինց գրել էր կյանքը հին հռոմեական ճանապարհի վրա ուրեմն խարբերթի իրենց տոնը իրենց ընտանիքը եւ մի փոքր բաժնել կա կոտորածների մասին Զարյանը փրփուրը բերանին ասում է մեր շարքերում տեղ չպիտի ունենա այդ մարդը զոոլոգիական ռասիզմ ունի մեջը ինչպես կարող է նա խոսել թուրքերի կողմից իր կալվածատեր ընտանիքի ջարդերի մասին մենք միայն դասակարգային պայքարի հողի վրա կարող ենք նայել այս խնդիրները ընկերները Թոթովենցը տեղով ֆաշիստ է, Թոթովենցը տեղով ազգայնամոլ է, սա մեր բառամթերքի մի հսկայական չափաբաժին է եղել ամբողջ 30-ը։ Գիտեք, զարմանալի բան է, բայց 30-ական թվականներին բռնադատված Հայաստանի քաղաքացիների 90%-ի դատական գործերում կազգայնական բառը, նրանք դատապարտվել են որպես ազգայնական եւ նայելով դատական նյութերից եւ հրապարակախոսական մտքից ազգայնականություն էր այն բոլոր դեպքերը, երբ կամ մարդը անցյալում ունեցել է թուրքական բախում, առաջին ազգայնականները Սասունի ֆիդայիներն էին, որոնք օգնեցին հայ փախստականներին։ Եվ առաջինը նրանք են գնդակահարվել, աքսորվել, աքսուրիվից վերադառնալուց հետո կրկին ձերբակալվել եւ այս անգամ վերջնականապես ոչնչացել։ Եվ այս տրամաբանությունը երևի պիտի հասկանալի լիներ, որովհետեւ դեկտեմբերի 2-ից հետո 1920 թվականի Հայաստանի խորհրդայնացումից անմիջապես հետո 1400 սպաներ ձերբակալվեցին եւ դրանք այն սպաներն էին, որոնք արևելյան ճակատում փորձում էին հայկական գրևներին հայ բնակչությանը պաշտպանել։ Այսինքն, երբ որ հետևողական նայում ենք, դա ոչ թե պարզ լռության շրջան էր, այլ դա մի շրջան էր, երբ ակտիվ գործողություններ էին կատարվում ցեղասպանության ժամանակ հայերի օկտին որևէ դրական քայլ արած անձանց ոչնչացնելու ուղղությամբ եւ այդ հիշողությունը ոչնչացնելու ուղղությամբ։ Գիտական գրականությունը բացարձակ պիտի շրջան ցերգեղարվեստական գրականությունը իրավունք չուներ անգամ հիվանդ հիշատակելու Սողոմոն Տարոնցին, որ Տարոնից էր, իր տղաանունը դրել էր Տարոնիկ։ Եվ հրաչակոչարը ելույթ ունենալիս ասում է. «Նացիոնալիզմ այնքան է թափանցել Սողոմոն Տարոնցու էությունը, որ նույնիսկ իր կենցաղ է մտել եւ նա իր որդու անունը Տարոնիկ է դրել։ Ինչ է կորցրել, ձեզ չի բավարարում այս Հայաստանը, ուր եք գնում, ինչ Հայաստան եք դուք փնտրում» մատիսական տրամադրություն էր, երբ մարդը խոսում էր իրողության մասին, ասում ինչ տեղի ունեցել։ Այո, դա ինքնին դատապարտելի էր, բայց նույնիսկ այդ թեմային անդրադառնալն էր դատապարտելի։ Թեմային անդրադառնալու կլիշե կար։ Մենք կարող ենք միայն խոսել հայ եւ թուրք աշխատավոր բարեկամության, աշխատավորների կրած զրկանքների, բայց մնացած բոլոր խնդիրները մեր դատողությունների տիրույթից դուրս էին իրավունքի իմաստով։ Իսկ ինչու 1965-ից հետո այդ լռությունը լռությունը, հանցավոր լռությունը խախտվեց։ Մասամբ ճեղքվեց, այդպես չի որ բացվեց, բայց դրա համար իհարկե շատ նախադրյալներ կային։ Արդեն Խրուշովյան շրջանի ջանհալքը ինչ որ չափով մտքի եւ զգացմունքի արտահայտման որոշ ճեղքեր էր բացել, բայց բնականաբար այստեղ թիվ 1 խնդիրը Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի անդամագրումն էր եւ ԽՍՀՄ Թուրքիա հարաբերությունների բևեռային տարբերությունն ու փոփոխություններն էին, բայց նույնիսկ այս շրջանում դա չափազանց թույլ արտահայտված էր, Հայաստանը շատ երկար պատրաստվեց, որ թույլտվություն ստանա 65 թվական 50-ամյակն էր վերջին հաշվով ցեղասպանության, ասելայի գործողությունները արդեն պատրաստվում էին եւ ընդհանրապես արդեն երևում էր Արգենտինայի մոտեցումը կար, արդեն երևում էր, որ խնդիրը դուրս է եկել միջազգային ասպարեզ եւ մյուս խնդիրը կար, որ Թուրքիային պետք էր ինչ որ չափով պատժել, բայց ինչ որ չափով։ Դարձյալ քաղաքական նկատառումներով։ Բացարձակ վստահ կարող ենք լինել, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ խորթային միությունում որևէ արձագանք Հայաստան տեղ ունեցած երևույթներին չի եղել։ Պրավդա թերթը մենակ մի էջ երրորդ էջը ընդորում, ոչ առաջին էջը, այդ օրվա նվիրել է Հայաստանի դեպքերին շարունամյակի ժամանակ։ Այո, 65 թվին։ 65 թվականի ապրիլի 24-ի Պրավդա թերթի եթե նայեք, շատ չնչին եւ շատ կոմունիստորեն լղոզված մի տեքստ է, թե եղել է այսպիսի դեպքեր, եղել են բախումներ, եղել են շատ զոհեր, որ աշխարհում պետք է խաղաղություն լինի այն ընդհանուր բառերով ըստ էության մեծ հաշվով ոչինչ չասող մի տեքստ էր եւ դրանով համանապակվել է որևէ պաշտոնական բան չի եղել մինչդեռ Հայաստանում գիտեք ինչքան կարգեր այդ ժամանակ հասունացել ավելին ասեմ մինչեւ 65 թիվը նույնիսկ եկեղեցուն արգելված էր պատերակ մատուցել եւ 64 թվի վերջին վերջապես տոնացույցերում եկեղեցական սկսեց նշվել որ հայկական եկեղեցիներում ապրիլի 24-ին պիտի զոհերի համար պատերակ մատուցվի 65 5 թվից հետո էլ դե հուշարձան, հանրային քայլարշավներ, բայց միևնույն ժամանակ ժողովրդական տեղական նախաձեռնությունները բավական ջարդվում էին։ Անդրանիկի անունը դեռ վառ դաշնակցական էր, դաշնակցությունը դեռ ամենապարսավելի երևույթն էր։ Փամարտիկ փորձում էին իրենց գյուղերում արձաններ դնել, գնում ջարդում էին այդ արձանները։ Դա բարդ ընթացք էր։ Անկասկած հայկական նոմենկլատուրան այնպես շատ էլ մի օրթոդոքս նվիրված չէր ջարդելու, բայց այնուամենայնիվ կուսակցական դիսցիպլինան եւ կուսակցությանը մշտապես ենթարկվելու սովորական վարքը նույն տրամաբանությամբ շարունակվում էր։ Նույնիսկ մեծ հաշվով ինչև այսօր զարմանալի բան կասեմ ես ձեզ։ Մենք հիմա բաց ենք ցեղասպանության մասին ամեն ինչ խոսում ենք, բայց տեսեք մենք համարյա չունենք որևէ հետազոտություն ԽՍՀՄ շրջանի քաղաքական բռնությունների եւ հայկական տիրույթում ոչ միայն Հայաստանում, Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս գտնված հայ փախստականների նկատմամբ նկատմամբ ռեպրեսիաների մեծ ծավալի մասին։ Մեր հանրությունը մեծ հաշվով տեղյակել չի դրան։ Դա մեր գիտական հետազոտությունների դաշտից դեռևս դուրս է, եւ կարծում եմ, որ խորթային շրջանի մեր քաղաքական պատմությունը շատ չափով դեռ պայմանավորված է Ռուսաստանի քաղաքական կոնյուկտուրայով, այսինքն մենք դեռ կիսաշրջված ենք տեսնենք ինչքան է մեզ կարելի խոսել։ Դեռ այսօր չենք կարող խոսել, թե Ռուսաստանը ինչպես նպաստեց հայոց ցեղասպանության ստանա։ Դրան մասին դեռ չենք էլ խոսում, կան առաջին փորձերը, բայց մեծ ծավալով չենք խոսում, առավել եւս չենք խոսում, թե ցեղասպանությունից հետո կատարվող զարգացումներին Ռուսաստանը ինչ չափով մասնակցեց։ Վերջի վերջո շատ հայտնի Սկաչկոյի մի հոդվածը կա, որտեղ հայկական նացիոնալիզմը ինքը բնութագրում է հետևյալ կերպ. հայերը պետք է հրաժարվեն իրենց բոլոր աշխարհագրական տարածքներից, որտեղ այդպես է պահանջում համաշխարհային հեղափոխության շահը։ Մենք չենք կարող թուրքերից նույնը պահանջել, գրում է Սկաչկոն, որովհետև նրանք ոչ մի կերպ չեն համաձայնում իրենց նացիոնալիզմը զիջել։ Հայերը պիտի զիջեն, եւ հայ բոլշևիկները մեծ հաշվով համաձայն եղան դրան։ Կարելի է այսպես ձևակերպել եւ նույնիսկ տեսեք Արտաշես Կարինյանը, որ 1924 թվականին Հայաստանի ժողովում խորի նախագահի տեղակալն 24 թվականին ինքը մեծ ծավալուն հոդված հրապարակեց, որտեղ խոսում էր այն մասին, որ մենք պետք է թողնենք հայահավաք մեր ռոմանտիկ մտածումները, հայերին մետեղ հավաքելու ինչ մի պարտադիր բան կա հայերին մետեղ հավաքելու վերջի վերջո մենք երբեք չպետք է մտածենք սա կավահող Հայաստանում այսքան հայ բերել եւ հենց հիմա արդեն 300.000 թերքահայերը մեծ բեռ են Հայաստանի համար եւ մենք պիտի խնդրենք ԽՍՀՄ իշխանություններին մեզ հետ մտածեք Հայաստանում ներկա պահին գտնող 300.000 թուրքահայերին ծրել Ռուսաստանում երբ որ նայում ենք հետագա գործողությունները շատ ակնհայտ է դառնում որ թուրքահայերը թուրքերի համար մշտապես վտանգի աղբյուր ու սպառնալիք էին թվում, եւ ես նույնիսկ չեմ բացառում, որ թուրքական իշխանություններն էին անդադ բզբզում, որ այդ թուրքահայերին Հայաստանից ցրեն, որտեղ նրանց մոտ ոչ միայն չէր դադարում հայրենիք վերադառնալու մտածողությունը, այլև նրանց մեջ լրջորեն, նույնիսկ մինչև այսօր կա այդ խոսակցությունը, դարաձված էր են համոզվում, որ Կարսի պայմանագիրը ընդամենը 20 տարվա պայմանագիր է, որ շուտով կվերջանա եւ մինչև պատերազմը բազմաթիվ թուրքայեր նույնիսկ տուն բան չէին սարքում դեպքում համոզված էին, որ ահա, ահա իրենք պետք է վերադառնան։ Բայց ժամկետ կա նշված պայմանագրում։ Շատ հարաբերական հարց է, մենք տեղյակ չենք դրան։ Անընդհատ այդ մասին հոդվածներ են լույս տեսնում, որ այն ժամկետ է ունեցել, հատկապես հղում են անում թուրքական մի քանի բարձրաստիճանների, մասնավորապես նույնիսկ Ստալինի հետ եղած խոսակցություններում, որտեղ թուրքական վարչապետը մի քանի անգամ ասել է, որ կլրանա պայմանագրի ժամկետը մենք կանդրադառնանք սահմանների խնդրին, բայց հրատարակված չկա։ Բուն պայմանագրի բնօրինակը վաղուց հրատարակ կերպված է, բայց ուղեկցող փաթեթ կա, միշտ կա խոսակցություն, որ կա փակ փաթեթ, որ դեռևս բաց չէ։ Եվ միշտ կա խոսակցություն, որ այդ պայմանագիրը ունեցել է սահմանափակում ժամանակային կամ վերանայման կամ դադարեցման կամ պայմանագրի ժամկետի։ Ուղեկցող փաստաթղթերի բացման, եթե կա ինչ-որ գաղտնիության ժամկետ, այդ ժամկետը չի լրացել։ Ես նույնիսկ չգիտեմ, ես անձամբ այդ պայմանագրերի արխիվային նյութերով չեմ զբաղվել, միայն հրատարակված նյութերով։ Գուցե եւ կա ինչ-որ ժամկետ, ես չեմ կարող ասել։ Եթե դա ենթադրենք 100 տարին է, ապա շուտով կգա 100 տարին։ Ըստ երևույթին կա այդպես մի բան, եթե Ռուսաստանը եւ Թուրքիան պարբերաբար հաստատում են Մոսկվայի պայմանագրին իրենց հավատարմությունը։ Մի 4-5 տարի առաջ Մեդվեդևը նորից փոխանակեցին եւ Մոսկվայի պայմանագրի վերահաստատումը եղավ։ Սրանք առաջացնում են հարցեր. Ինչու են այսքան հաճախ հղումանում այդ պայմանագրին իրենց հավատարմությանը։ Այդ պայմանագիրը ինչ ուղեկցող գաղտնիքներ ունի։ Կասկածների տեղիք է տալիս։ Այո, որոնք մենք այդպես էլ դեռ չգիտենք։ Իհարկե երբևէ դրանք այդ կգան, բայց ես պետք է ասեմ, որ սրանք միայն Հայաստանում չեն կասկածներ։ Վրաստանում նույնպես, չէ՞ որ այդ պայմանագրի առնվազն Կարսի պայմանագրի ժամանագիրը վրացական մասել ունի եւ այնտեղ նույնպես հետազոտողները բարբերաբար բարձրացնում են հարցեր, որ ժամկետա ունեցել այդ պայմանագիրը, նրանց մոտ էլ ուրիշ մի խոսքով այս պայմանագրի շուրջ ընդհանրացող կասկածամտության մթնոլորտը երբեք չի դադարել։ Նույնիսկ լուրջ զբաղվել դրանով դարձյալ թույլ չի տալիս Ռուսաստանի հետ դաշինքը։ Համենայն դեպս այդպիսի ներքին համոզմունք ունեմ, այո։ Դարավերջին Ադրբեջանում տեղի ունեցան ցեղասպանական գործողություններ։ Դարձյալ այդ ամենին քաղաքական աստարտանք, թե Գորբաչովը արդեն պատրաստ էր իրագործելու ԽՍՀՄ փլուզման ծրագիրը եւ դա պետք է ընդամենը արագացներ, որ Ադրբեջանում հայերին բռնի տեղահանեցին, իսկ Արցախում նույնիսկ պատերազմ սանձազերծեցին ոչնչացնելու բնիկներին։ Լավ ձևակերպում է Ամբողջ 20-րդ դարը ԽՍՀՄ եւ թուրքական մեծ հաշվով երկուսն շարունակում էին նոր կայսրություններ։ Ես այս բառերը կգործածեմ։ ԽՍՀՄ կայսրությունում եւ արդեն թուրքական հանրապետություն կոչված կայսրությունում ներքաղաքական բնույթի ճնշումները շատ զուգահեռներ ունեն եւ նույնիսկ ժամանակագրական սինխրոնիզմ ունեն։ Բավական ասել, որ 30-ական թվականների ԽՍՀՄ բռնությունները Թուրքիայում նույն կարգի քաղաքական բռնություններ էին։ Նույն դերսիմում բացարձակ իդենտիկ ցեղասպանությունն որը մի միայն ծավալներով էր զիջում հայկական ցեղասպանությանը, մեթոդներով, ձևերով եւ արդյունքով նույններ։ Եվ ստալինյան բռնությունները այստեղ ընդ որում թե այստեղ թե Թուրքիայում բարբերաբար հայկական նացիոնալիզմի խնդիրներ բարձրացում եւ հայկական նացիոնալիզմը կոտրելու ծրագիրներ լինում։ Նույնիսկ որքան էլ տարօրինակ չհնչի, Հայաստանում սկսված Ղարաբաղում 88 թվականի շարժումը եւ դրան ուղեկցած հետագա գործողությունները եւ բուն պատերազմի ժամանակ Ղարաբաղյան պատերազմի, Թուրքիայում հենց վերջին հայկական, եւ ոչ միայն հայկական, նաեւ քրդական, բայց նախ եւ առաջ քրդական, որտեղ արդեն մեծ մասը քրդական էին, հայկական վերջին փշրանքները գավառներում վերածվեցին սարսափելի բռնակսորներով, յուղական բնակավայրերի ոչնչացումով, բնակչության տեղահանումով եւ նույնիսկ այլ բնակավայր չառաջարկելու ուղղակի վերացնում են։ Ես ինքս եղել եմ այդ բնակավայրերում բազմաթիվ լուսանկարներ արել, ժանդարմերիան ոչ միայն այսօր այսօր կանգնած է եւ մարդը իրավունք չունի նույնիսկ իր ավերված հայրական յուղը գնալ տեսնել, եթե հատուկ պատճառ չունի ինչ որ ծիսական գործողություն անելու։ Այո, ենթադրենք, բայց դրա համար պետք է գնա կոմենդատուրա, անձնագիր հանձնի, անցաթուղթ վերցնի, ժամ նշվի, քանի մարդ գնաց որ մեկնա, գա այդ բոլորը վերադարձի, պատկերացնում եք հազարավոր բնակավայրեր, մեկը չի, երկուսը չի, երեքը չի, ահրելի տարածքներ։ Այդ նույն ժամանակ ԽՍՀՄ-ում, հատկապես այսօր Կովկասում, ես շատ շատ հաճախ եմ մտածել, օրինակ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մի ներքին կապ ունեին իրենց գործողությունների սինխրոնիզացիայի։ Ես չգիտեմ ֆորմալ իմաստով դա հավանաբար կիմանան հատուկ ծառայությունները, եթե ընդհանրապես այդ նյութին տեղյակ են կամ տեղյակ չեն, բայց զարմանալի այս զուգահեռականությունը շարունակվում էր եւ ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանում կատարող գործողություն, կարծում եմ արդեն բազմաթիվ վկայություններ ունենք, որ եթե ԽՍՀՄ չէր ծրագրավորել, ապա զգալի չափով նա արտոն անվանել էր այդ գործողությունները, իսկ կալցո օպերացիան մաքուր ռուսական է։ Եվ ունենք դրա բազմաթիվ վկայությունները, որ ինչպես ցեղասպանության ժամանակոչով չպատժվեց Սունգայիթում, էլ մեծ հաշվով ոչ մի պատիժ չեղավ։ Բաքվում ընդհանրապես ջարդերի համար որևէ պատիժ չի եղել։ Ամփոփելով մեր զրույցը, ինչ կարող եք ասել, ինչպես կարող ենք կանխել հայ ժողովրդի հանդեպ հետագա ցեղասպանությունը չեմ ասում ցեղասպանական գործողությունները։ Բարդ հարց է։ Ես կարծում եմ, որ մենք իրական մեր պատմության եւ իրական մեր զգացմունքների մասին շատ վատ ու ոչ ճիշտ ենք բարձրաձայնում։ Մի քանի անգամ օրինակ շատ լուրջ ամերիկյան քաղաքական մեկնաբաններ ինձ ուղղակի ասել են, որ դուք շատ սխալ բան արեցիք, այդ որ Ղարաբաղյան պատերազմ իրական հաղթությունը, այդպես էլ որպես հաղթանակ չզգացիք ու աշխարհին չներկայացրիք։ Այսինքն Այսինքն Ղարաբաղը հայերի համար աշխարհում մնաց որպես կիսատ մնացած մի գործ, պատերազմ։ Ղարաբաղյան պատերազմում մենք իրապես հաղթել ենք։ Եվ այդ իրապես հաղթանակ աշխարհում որպես հաղթանակ չի գնացել, չի ներկայացվել նաև։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք ըստ երևույթին դրա վախկոտ զգայական կրողն ենք նույնիսկ հաշտության պայմանները ստորագրելիս մենք որպես հաղթող կողմ չենք ստորագրել։ Ստորագրել ենք եւ սա ծրագրավորել է նաեւ մեր նկատմամբ հետագա սպառնալիքների անընդհատությունը։ Հաղթանակել ենք մեր դեմ անարդար պատերազմում։ Եթե դա Ադրբեջանի տարածքեր եւ Ադրբեջանի քաղաքացիներ էին, Ադրբեջանի իշխանության իր քաղաքացիների դեմ կիրառած ամենակեղտոտ ռազմական գործողությունների դեմ պայքարում։ Սրանք կարևորը գերագույն երևույթներում, որոնք ոչ հաշտության պայմանագրում, ոչ հետագա բանակցային քննարկումներում, ոչ միջազգային հաստորեն հաշտության պայմանագիր չի եղել։ Դե հիմա ինչ որ մի պայմանագիր հա։ դատարիցման ռազմական հա, գործընթացի անժամկետ հրադադարի պայմանագիր։ Հիմա թե դրանից հետո ինչ զարգացումներ են արդեն Այսինքն դա նշանակում է Պատերազմը դեռ չի վերջացել, վերսկսման սպառնալիքը կա, միշտ կա, ընդհանուր առմամբ միշտ կա, բայց այս պարագայում սա նշանակում է, որ ժամանակավոր դադար է։ Եվ ձեր այն հարցին, թե վերջապես մենք պիտի դուրս գանք այս հավերժական ցեղասպանական գործողությունների տիրույթից, խնդիրը, այո, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է դիտարկենք տարածքում զարգացումները։ Մենք պիտի նաև դուրս գանք բուն հայկական ցեղասպանության խնդրից եւ ցույց տանք, որ այս երկրները, որ մի երկիր են, ինչպես իրենք են ասում, մի ազգ երկու պետություն են, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շարունակական ցեղասպանական ծրագրերի մեջ են եւ դա միայն հայերի դեմ չի, դա այդ տիրույթում ապրող թե ազգային թե կրոնական, այսինքն եթե նա բացարձակ յուրայինը չի այդ երկրի իշխանության, նա միշտ ենթակա է ոչ միայն ագրեսիվ գործողությունների, ոչ ինչացման գործողությունների։ Եվ մինչև մենք այս տրամաբանությունը ինքներս չկրենք, իսկ մենք չենք կրում։ Մինչև մենք բարձրաձայն մենք չխոսենք արխասերակ մարդկության դեմ կատարվող այս երևույթի մասին։ Սա միայն հայերի դեմ չի։ Հայերը լավն են, վատն են, իրանց լավով վատ կողմերով են, բայց այս երկրները ընդհանրապես հույնա, ասուրիա, նույնիսկ եթե կուզեք այսօր Ադրբեջանում իսլամական լեզգիա, աթալիշա, բունաղվանական ժողովուրդներն են։ Ադրբեջանական պատմագրության օֆիցիալ ընթացքը հենց փոխվում է, հարվածի տակ են ընկնում այդ օֆիցիալ ընթացքում պատմությանը չմասնակցած բոլոր մարդիկ։ Սա շատ կարևոր է, կարծում եմ, որ զգալի չափով դառնա նաև միջազգային քաղաքագիտական մտքի քննարկման նյութ, իսկ մենք տարբեր պատճառներով ֆինանսական լեզուների, նաև մեր ճնշվածության, նաև մեր փակ տիրույթի, նաև մեր իշխանությունների իմ գնահատմամբ ոչ պատճառաբանված լուրջ վերաբերմունքի եւ այլնի պատճառներով ես բոլոր հարցերում շատ խոցելի եմ եւ միևնույն ժամանակ մնալով ռուսական քաղաքական կոնյունկտուրայի տիրույթում մեր պատմագիտական միտքը միշտ վերապահումով ներկայացնելով եւ միշտ դեպի այդ կոնյունկտուրան վերանայելով կամ կախված տարածության մեջ լինելու մենք շարունակ մնում ենք ղեղջ ներկայացվելու տիրույթում։ Սրանք հենց այն երևույթներն են, որոնք կարող են շարունակելի դարձնել այս ագրեսիվ գործողությունները։ ավարտվեց ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական 2015 թվականի հունիսի 12-ի թողարկումը։ Մեր հյուրը պատմական գիտությունների տեխնացու Հրանուշ Խարադյանն էր։ Նրա հետ զրույցը վարում էր հաղորդաշարի հեղինակը Ծովենար Գրիգորյանը։